بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Ametukuka ambaye mkononi mwake umo ufalme wote na yeye ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur, ambaye ameumba mauti na uhai ili kukujaribuni ni nani miongoni mwenu mwenye vitendo vizuri zaidi, na yeye ni mwenye nguvu na mwenye msamaha.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 Walilladhina kafaru bi rabbihim adhabu jahannama wa bi'sal masir. Na kwa mkufuru Mola wao mlezi ipo adhabu ya Jahannam na ni marejeo maovu yaliyoje hayo. Idha القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور watakapotupwa humo watausikia mgurumo wake na huku inafoka takadu tamayyazu min alghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha kullama ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير inakaribia kupasuka kwa hasira kila mara likitupwa kundi humo walinzi wake huwauliza kwani hakukujieni mwonyaji قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير watasema kwani ametujia mwonyaji lakini tulimkadhibisha na tukasema Mwenyezi Mungu hakuteremsha chochote nyinyi hamumo ila katika upotovu mkubwa وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير na watasema lau kuwa tungelisikia au tungelikuwa na akili tusingelikuwa katika watu wa motoni فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير wakakiri dhambi zao basi kuangamia ni kwa watu wa motoni. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir, hakika wanaomwogopa Mola wao mlezi kwa ghaibu watapata maghfira na ujira mkubwa. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور Na ficheni kauli zenu au zitangazeni hakika yeye ni mjuzi wa yaliyomo vifuani الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير asijue aliyeumba naye ndiye mjua siri mwenye habari الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Suratul Mulk imeteremka Makka. Sura hii inaitwa Suratul Mulk kutokana na neno Al-Mulk, yaani ufalme, linalotokea katika aya ya kwanza katika sura. Na muhimu ya makusudio ya sura hii tukufu ni kuelekeza fikra na nadhari zizingatia athari ya uwezo wa Mwenyezi Mungu uliozagaa katika nafsi za watu na katika viumbe vya Mwenyezi Mungu mnavyoviona katika ardhi na mbinguni upeo wa macho yenu ili hayo yawe ndiyo njia ya kupelekea kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na pia sura hii inabainisha hali ya makafiri ambao watatupwa katika jehanamu na watasikilizana mikoromo yao na wataungua katika moto wake na wataungama madhambi yao na watajuta kwa watavyoishia watapowauliza malaika kwa kutomwitikia mtume alipowaita na akawahadharisha na ama waliomhofu Mola wao mlezi na wakamuamini hao watapata maghfira na msamaha kwa makosa yaliyowaporonyoka na ujira mkubwa kwa mema walioyatanguliza na wakayatenda Ametukuka na amezidi baraka zake mwenye kumiliki peke yake uwezo wa kuendesha mambo ya viumbe vyote na yeye juu ya kila kitu ana uwezo uliotimia ambaye ndiye aliyeumba mauti na uhai kwa makusudio anayoyataka yeye ili akufanyieni mtihani ni yupi katika nyinyi anayefanya vitendo sawa na mwenye nia safi na yeye ni mwenye kushinda wala hashindiki kwa kitu mwenye msamaha kwa wenye upungufu yeye ndiye alizizua mbingu saba zilizopandana kwa mpango mmoja sawa sawa. Huoni tofauti yoyote katika uundaji wa Mwenyezi Mungu ambaye rehema yake imenea kwenye viumbe vyake vyote. Basi hebu tazama tena, unaona hitilafu yoyote? Kisha tazama tena na tena, jicho lako linakurejea mwenyewe bila kugundua aibu yoyote. Nalo limechoka. Na hakika sisi tumeipamba mbingu hii ya karibu unayoiona kwa macho. Tumeipamba kwa nyota zinazong'aa na tumefanya katika hizo vimondovyo kwa kupolia mashetani na akhera tumewaandalia adhabu ya moto na uwaka. Mbingu ni kila kilicho juu yetu kikatufunika. Amesema Ibn Saidi, hiyo ni bahari ya anga na vyombo vyote vilivyomo ndani yake na vimondo. Na sura wanayoiona wakazi wa duniani katika masiku yaliyosafi ni kama kuba la kibuluu lililopambwa kwa nyota na sayari, kama kwamba ni taa. Kama unavyoziona nyota za mkia au vimondo vinakwenda angani vikiungua huko juu ya ardhi. Na hilo kuba la kibulu si chochote ila ni matokeo ya mwangaza wa jua na nyota pamoja na takataka za vumbi zinazoning'inia katika hewa na sehemu za hewa molecules zinazotawanyika. Haya mbali na yanayoonekana katika mwangaza nafsi yake ambayo huipamba mbingu hii ya karibu kama vile zile rangi nzuri nzuri za wakati wa kuchukua jua au wakati wa kuchomoza jua alfajiri na mianga ya njia za nyota, miangaza ya kaskazini na miangaza ya katika sehemu za polar regions. Na yoyote yanayoonekana ni matokeo ya kuingiliana mwanga pamoja na funiko la anga la ardhi na uwanja wake wa sumaku yani magnetic field na kwa ajili ya wasiomwamini Mola wao mlezi tumewaikia adhabu ya jehanamu na huo ndiyo mwisho muovu kweli kwao wakitiwa humo watasikia sauti mbaya ya kuchusha na huo moto unatokota kwa ukali unakaribia kukatika na kutawanyika kwa wingi wa kuwagharibikia kila likitumbukizwa kundi mojawapo kati ya walinzi wake uliza kwa kwake jeni. Kwani hakukujieni mtume kuhadharisheni na mkutano wa siku hii ya leo? Na wao watajibu, ametujia mwonyaji, lakini sisi tulimkanusha tukamwambia mwongo. Na tukasema Mwenyezi Mungu hakukuteremshia chochote wewe wala mitume wenginewe. Nyinyi mnaodai utume si chochote ila ni watu waliopotoka na mkobali na haki. Na watasema lau kuwa tulikuwa tunasikia kama inavyofaa sikie mwenye kutaka ukweli wa mambo au tunafikiri tunayoitiwa tusingekuwa miongoni mwa watu wa motoni. Basi wataungama kukadhibisha kwao na kukufuru kwao. Watu wa motoni wapotelea mbali na rehema Mwenyezi Mungu. Hakika wenye kumhofu Mola wao mlezi na hali wao hawamoni watafutiwa madhambi yao na watapata thawabu kubwa kwa mema yao. Naficheni kauli yenu au itangazeni. Yote mawili kwa Mwenyezi Mungu ni sawa, kwani yeye ni mkuu wa kuyazunguka yote kwa kuyajua, mjuzi wa vinavyoficha vifua. Kwani muumba si mwenye kujua mambo yote waja wake, na yeye ni mjuzi wa dogo na kubwa.